Şeýh Hafyzahullah bu Lä ilahe illallah sözüniň şertlerine girmezinden öň ýene näme bir zady belläp geçmekligi makul bilipdir. Olam Ma'na Lä ilahe illallah. Lä ilahe illallah sözüniň manysy näme? Ilki bilen biz näme bu sözüň şertlerini, sütünlerini, esaslaryny bilmezimizden öň nämäni bilmeli? sözüň manysyny bilmeli. Sebäp diýseň, bu sözüň manysyny bilmesizden bu sözi diýýän adam bilen bu sözi düýbünden diýmeýän adamynyň tapawudy ýok. Bir adam düýbünden La ilahe illallah diýmedi. La ilahe illallanam eneden dogup ölünçä diýmedik adam kim? Käfir. Edil şoň ýaly aktýar ulamalar. Bir adam eneden dogup ölünçä La ilahe illallah diýibem onuň manysyny bilmedik bolsa, edil birinji ýaly adamdy. Ol adam musulman däl. Düşündiňmi? La ilaha illallah ta'ni an la ma'luha we la ma'buda bi haqqin fil wujudi illallahu ta'ala. Ýeriň ýüzünde, ýerde-gökde Alladan başga ybadat etmeklige, ybadat edilmeklige hakly iläh ýok. Düşündiňmi? Ýerde-gökde bar bolan barlykda, düşündiňmi? Alladan başga ybadata mynasyp, ybadata hakgyl, ybadat edilmeklige, näme, hakly iläh ýok, çokunylýan zat ýok. Beý diýdigimiz näme? Ýeke-täk ybadata hakgyl Alla, ýeke-täk ybadat edinilmeklige, çokunylmaklyga mynasyp Alla diýsek, onda näme manyny berýär? ýeriň ýüzünde başga-da hudaýlaň bardygyny aňladýar. Ýeriň ýüzünde başga-da hudaýlar bar. Ony nirden bilýäs? Çokunýan adamlaň tarapyndan bilýäs. Bir topar adamlar, näme, Biziň hudaýymyz Krişna diýip çokunýar. Bir topar adamlar Biziň hudaýymyz Gün, Aý diýip çokunýar. Ýöne bular adamlar tarapyndan çokunylýanam bolsa ýaňky agzalan zatlar. Şo zatlar çokunylmaklyga hakkylmy? Hakkyl däl. Näme üçin? Biziň bulaňam hemmesi mahluk. Hemmesi Allaň ýanynda gul. Mahluga-da gulluk edip bolanok. Gula-da gulluk edip bolanok. Şoň üçin näme? Her bir musulman ilki bilen bilmeli. La ilahe illallah sözüniň manysy näme? La ilahe illallah sözüniň manysy näme? Alladan başga ybadyta hakkyl, ybadat edilmeli zat ýok. Ýok. Ýeke-täk ybadat edilmeklige hakgyl bir Alla. Alladan başga ýerde-gökde bir zada adamlar tarapyndan ybadat edilýänem bolsa ýa-da bir wagtda edilenem bolsa, şo batyl, ybadata hakgyl däl. Bu sözüň manysy şu bolsa, onda iterýän zady näme? Bir Alla ybadat etmeklik. We gaýtarýan zady näme? Alladan başga ybadat etmeklik. Alladan başga ybadat etmeklikden gaýtarýar, gaýtarýan zady. we iterýän, buýurýan zadam bir Alla ybadat etmeklik. Bir Alla ybadat etmeklige arapça näme diýilýär? Et-tawhid diýilýär. Alladan gaýra ybadat etmeklige näme diýilýär? Eş-şirk diýilýär. Düşündiňmi? Onda şu sözüň birinji buýurýan zady näme eken? Tawhid eken. We bu sözüň birinji gaýtarýan zady näme eken? Şirk eken. Onda bu sözüň birinji gaýtaran zat tawhid bolup, Birinji buýran zat towhid bolup, birinji gaýtarýan adam şirk bolsa, onda pygamberleň agzyndan birinji çykan buýruk näme bolýar? Towhid bolýar. We pygamberleň agzyndan Allah tarapyn birinji haram edilen zat näme bolýar? Şirk bolýar. Towhid, pygamberleň bary birinji bilen towhidi parz etdiler, towhide çagyrdylar. Pygamberleň bary birinji bilen şirki haram etdiler we ondan gaýtardylar. Nireden aldyk? Şu sözüň manysyny aldyk. Sözüň manysy näme diýýär? Ýeke-täk ybadaty hak. Gyl, näme, iläh, çokunylýan, näme, bir Alla. Ondan başga, çokunylýan zat, baram bolsa adamlar tarapyndan, ybadat edilen zat, baram bolsa, o zatlar hakgyl däl, o zatlar batyl, o zatlara ybadat etmeklik bolanok. Bir ybadat edilýän zat onda, bir Alla eken. Düşündiňmi? Hak bilen ybadat edilýän Alla eken. Alladan başga hiç bir zada ybadat etmeklik bolanok eken. Bu sözüň manysy näme şeýle? Bu sözüň manysy şeýle bolsa, ýene gaýtalap aýtýas, onda bu sözüň, näme, buýurýan zady näme bolýar? Bir Alla ybadat etmeklik bolýar. Bir Alla ybadat etmeklige näme diýilýär? At-tawhid diýilýär. Bir Alla ybadat etýän adama näme diýilýär? Muwahhid diýilýär. Muwahhid. Indi bu sözüň buýurýan zadyny bildik. Bu sözüň gaýtarýan zady näme eken? Köphudaýylykdan gaýtarýar. gaýtarýar. Alladan gaýra ybadat etmeklikden gaýtarýar. Buňa näme diýilýän eken? Şirk diýilýär. Onda, Alladan gaýra ybadat etýäne näme diýilýär? Müşrik diýilýär. Düşündiňmi? Musulmany söýmeli, müşrigi ýigrenmeli. Düşündiňmi? Musulman ölse, günä edenem bolsa, iröwüş jenneti diýmeli. Müşrik ölse, käbir sogaplar, tagatlar edenem bolsa, şol ömürlik, baky dowzahy diýmeli. Düşündiňmi? Ýöne şu sözüň manysy ýaňky aýdyşymyz ýalagam bolsa, bu söz towhide buýrup, şirkden gaýtarýanam bolsa, şu söz iki esasyň üstünde esaslandyrylan. Düşündiňmi? Şu sözüň iki sanak esasy bar. Düşündiňmi? Şu sözüň, näme, iki sanak sütüni bar. Arapça näme diýilýär şoňa? Rukun diýilýär. Bir zadyň düýbüne, esasyna, şonsuz şo zady göz öňüne getirip bolunmaýan zada näme diýilýär? Rukun diýilýär. Indi şu sözüňem rukuny bar. Ýöne näçe sanak? Iki sanak. Rukun diýdigimiz näme? Şu rukunsyz şu sözi göz öňüne getirip bolanok. Ýagny, şu rukunlary tapylmasa şu sözde, dille diýlenligim, es, dille diýlenem bolsa, şo sözüň saňa peýdasy. peýdasy ýok. Düşündiňmi? Şo sözüň saňa peýdasy ýok. Indi, Lä ilahe illallanyň näçe rukny bar diýlende näme diýmeli? Iki diýmeli. Rukn diýmek näme diýlende näme diýmeli? Şu ruknlardan şu lä ilahe illallah emele gelýär diýmeli. Görýäňmi? Şu ruknlaryň esasynda şu iki ruknyň tapylmaklygy, bir ýerde jemlenmekligi sebäbinden lä ilahe illallah tapylýan eken. Şoň üçin bir adam Dille lä ilähe illalla diýibem ölüleri çagyrýamy? Biz näme diýýäs muňa? Müşrik diýýäs. Ow, dille lä ilähe illalla diýer-ä. Diýýänem bolsa müşrik diýýäs. Näme üçin? Seseň biz diňe bu sözüň dille diýilmekligini talap edemizok. Näme üçin? Seseň pygamberler diňe bu sözüň dille diýilmekligini talap etmedi. Onda biz nämäni talap etýäs? Şu söz dille diýilenden soň şu sözüň seň haýatyňda hakykadynyň tapylmaklygyny isleýäs. Bu sözüň hakykaty seniň haýatyňda tapyljak bolsa, nähili et bolmaly, onuň alamaty, sen bir Alla ybadat etýän bolmaly, ondan başga hiç bir mahluga ybadat etmeýän bolmaly. Onda sende şu sözüň iki rukny, iki esasy, iki sütüni, iki hakykaty tapyljak bolsa näme? Seň onda etmeli zadyň bar, etmesiz zadyň bar. Düşündiňmi? Etmeli zadyň bir Alla ybadat, etmesiz zadyň Alladan gaýra ybadat etmesizlik. Düşündiňmi? Indi şu Alladan gaýra ybadat etmesizlige näme diýilýär? Alladan gaýra ybadat etmesizligem rukn. Bu bir Alla ybadat etmesizligem, etmekligem bu-da rukn. Düşündiňmi? Indi La ilahe illallah näçe rukny bar diýdik? Iki rukny bar diýdik. Birinji rukny Alladan başga hiç bir zada ybadat etmesizlik. Düşündiňmi? Birinji rukny şu, Alladan başga hiç bir zada sen ybadat etmelel. Ikinji rukny näme? Bir Alla ybadat etmeli. Indi şu birinji ruknyna arapça näme diýilýär? Nefi diýilýär. Düşündiňmi? Alladan başga hiç bir zada ybadat etmesizlige arapça nefi diýilýär. Ikinji ruknyna näme diýdik? Bir Alla ybadat etmeklik diýdik. A buňa näme diýilýär arapça? Isbät diýilýär. Düşündiňmi? Isbat diýilýär. Onda näme eken rukny? Nefýun we isbatun. Düşündiňmi? Bir ruknyna nefi diýilýär, ikinji ruknyna isbatun diýilýär. Nefi diýmek, Allahdan başga sen hiç bir zada ybadat etmeli däl diýmek. Isbat diýmek näme? Bir Alla sen ybadat etmeli diýmeklik. Düşündiňmi? Indi, Alladan başga hiç bir zada ybadat etmeli däl diýlende, bu diýdigimiz näme? Ýerhamukallah. Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň barysyndan sen saplanmaly diýdigimiz. Düşündiňmi? Alladan başga hiç bir zada ybadat etmeli däl diýdigimiz, ýagny sen Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň barysyndan saplanmaly. Taýyp. Şu saplanmaly zatlara-da ulamalar näme diýdi? Dört sanak zat diýdi. Düşündiňmi? Sen näme zatlary nefi etmeli? Näme zatlardan saplanmaly? Dört sanak zatlardan saplanmaly. Birinji saplanmaly zatlara näme diýilýär? Älihe. Alladan başga ybadat edilen hudaýlardan saplanmaly. Düşündiňmi? Hudaýlardan saplanmaly. Taýyp. Indi näme zada hudaý diýip bolýar? Islendik bir zat. Haýyr beribiler ýa-da näme? Bela-beter menden aýry biler diýip, ynanç berdiňmi bir zada? Şo Hudaý hasaplanylýar. Şo Iläh hasaplanylýar. Arapça şoňa Iläh diýilýär. Ine, seň öňüňde çäýnek bar. Düşündiňmi? Bir adam şu çäýnegi mukaddesleýär we ygtykadynda, ynanjynda, Şu çäýnegi men söýsem, men şuňa ýakynlaşsam, şu çäýnek maňa haýyrlar, bereketler berip bilýär. We men şuňa çyn sygynsam, şuňa ýakynlaşsam, şu menden belalary, beterleri göterip bilýär diýsek, düşündiňmi? Hem biz çäýnege şu waspy berdikmi, bermedik? Hem sen şu çäýnege waspy berseň, eýýäm bü çäýnek adyndan aýrylýar danym, buňa näme diýilýär, eýýäm Hudaý diýilýär. Düşündiňmi? Buňa eýýäm Iläh diýilýär arapça. Düşündiňmi? Sebäp diýseň, haýyr umyt etmeklik, näme, o Allaň haky. Diňe Alladan sen haýyr umyt etmeli. Eýem Alladan umyt edilýän zady bir mahluga sarp etdiňmi eýem şu sarp eden meseläňde sen näme etdiň şuny eýem Hudaý tutundyň. Indi sen näme etmeli nefi diýen ruknynda saplanmaly diýen ruknyňda näme birinji saplanmaly zadyň ýeriň ýüzünde, ýerde gökde, adamlar tarapyndan, näýse bir mahlukda, Şeýle bir ynanç göterýän bolsalar, ine, şu bir zatdan näme haýr-umyt etýän bolsalar, ýa şuň ýoluna ýykylsak, şuňa sygynsak, gyssansak, şuny çagyrsak, şu bizden näme bela-beterler aýry biler, şu biziň dadymyza ýetişip biler, şu bize haýyrlar berer, kömekler berer, bela-beterler aýryp biler. Diýilýän näme zat bolsa, sen şolaryň hemmesinden saplanmaly. Ýa näilmanda saplanmaly? Şolaryň hiç birinden sen haýr-umyt etmeli däl. Şolaryň hiç biri menden belany-beteri gorasyn diýip, Oňa sygynmaly. Onda näme sygynmaly? Bir Alla sygynmaly. Haýyr-berekedi kimden umyt etmeli? Alladan umyt etmeli. Bela-beterden meni gora diýip kime sygynmaly? Kimiň ýoluna çykmaly? Allaň ýoluna çykmaly. Düşündiňmi? Indi ýaňky bir, ýaňky ygtykatda, bir zatdan, näme, haýyr umyt edip ýa ondan, näme, bela-beter aýyrar diýip, näme, umyt etmekligiň özüne näme diýilýän eken arapça? Iläh diýilýän eken şunuň. Indi şu mahluk maňa peýda berip biler, şu mahluk menden näme zyýandyr bela-beterler göterip biler diýseň, aýryp biler diýseň, eýýäm sen şul hudaý tutdugyň. Arapça şuňa iläh diýilýär. Sen näme şu birinji rukunda, nefi rukunda bar ilähleşdirilen zatlardan, bar, türkmençe aýdamyzda, hudaýlaşdyrylan zatlardan, hudaýlaşdyrylan zatlardan sen saplanmaly. Alaja, gözmonjuk, çöp-çör, gabyr, tümmek, şu zatlaryň baryndan sen saplanmaly. Şularyň hiç birini sen gyssanyňda çagyrmaly däl. Şularyň hiç birinden haýr-umyt etmeli däl. Şularyň hiç biri, näme, senden bela beter, näme, göterip biler diýip umyt etmeli däl. Ikinji saplanmaly zadyň, tagutlardan saplanmaly. Düşündiňmi? Bir taguda sen gulluk etmeli däl. Düşündiňmi? Tagut näme? Ybadat edilýän zat. Atlar. Düşündiňmi? Bir zada ybadat edildimi, şo tagut. Düşündiňmi? Umumy bir zada ybadat edildimi, şo tagut. Düşündiňmi? Söýüp ybadat etsinler, tagzym edip ybadat etsinler. O haýyr, haýyr berer, bela bet, bela göterer, o many. Umumy bir zada ybadat edildimi, düşündiňmi? Ýa-da bir zat, maňa ybadat ediň diýdimi, şo tagut. Bir adam näme, gyssanaňyzda meni çagyryň diýdim, şol adam tagut. Sen şony käfir saýmaly. Sen şony ýigrenmeli. Düşündiňmi? Käbir öwlüýä, pirler näme diýýär? Ölende wesýet ýazýar. Düşündiňmi? Bir garş toprak meň bilen seň araňa düşüp bilmez diýýär. Düşündiňmi? Ölikäm, dirikäm, nirde bolsaň, meni çagyr, men saňa ýetişerin diýýär. Şu müşrik şu. Şu käfir, şu tagut. Sen şony ýigrenmeli. Ýaşaýşyňy sen şony çagyrmaly zat. Sen şony ýigrenmeli. Şu jähennemi, şu dowzahy, şu müşrik, şu tagut diýmeli. Ine, ýeriň ýüzünde şuňňalak tagutlar bar bolsa, adamlar tarapyndan ybadat edilýän zatlar bar bolsa, ýadany, özüne ybadat etmeklige hödürledi. Düşündiňmi? Nähili manyda özüne Huda ybadat etmeklige hödürledi? Alla mahsus häsiýetler bilen häsiýetlendi. Düşündiňmi? Kim bolýar şi? Tagut bolýar. Düşündiňmi? Bir adam Alla mahsus at bilen atlansa, ýa-da nim, Allatagala mahsus bir sypat bilen sypatlansa, ýa Allatagala mahsus, näme, bir häsiýet bilen häsiýetlense, şol adam tagut. Düşündiňmi? Mysal üçin, prezidentler näme, tagut. Näme üçin? Sesiň, ol Allaň, näme, mahsus sypat bilen sypatlanýar. Olam. özüçe höküm çykarýar. Höküm indirmek, buýurmak, gaýtarmak kimiň haky? Allaň haky. Düşündiňmi? Alladan gaýry hiç bir mahluk kanun girizip bilenok. Alladan gaýry hiç bir mahluk, hiç bir zat, näme, halal, haram edip bilenok. Buýruk, tertip, düzgün, kodeks, zakon ýazyp bilenok. Düşündiňmi? Eýýäm bir prezident bolsun, sud bolsun, häkim bolsun, kanun ýazýan bolsun, özüçe kodeksler, kanunlar, buýruklar, gaýtarylar ýazyp, näme kitap çykardymy, kanun çykardymy, eýýäm bu tagut, näme üçin, eýýäm bu Alla mahsus sypat bilen sypatlandy, düşündiňmi? Inil hukmu illa lillah diýýär Allatagala. Höküm diňe meniň hakym diýýär. Menden başga hiç bir kes höküm girizdirip, höküm çykaryp, buýruk gaýtaryp bilenak diýýär. Edil şoňňalak biri, Men gaýypdan bilýän diýse-de, tagut diýer. Näme üçin? Islesen, gaýypdan bilmeklik, kimiň haky? Kime mahsus sypat? Alla mahsus sypat. Gyssanaňyzda meni çagyryň, men ýetişýän diýse, tagut diýer. Näme üçin? Islesen, gyssanaňda ýetişmeklik, kime mahsus? Alla mahsus, Ahladan başga hiç bir zat gyssanaňda ýetişip bilenok. Üçünji seň saplanmaly zadyň näme? Rablardan saplanmaly. Düşündiňmi? Taýp. Rablar nädip bilmeli indi? Näme zadyň Rabdygyny biljek bolsak näme etmeli? Seniň, hä? Saňa hakyň garşysyna fetwa berýän adamlara eýerseň, eýýäm şo seniň Rablaň bolýar. Düşündiňmi? Bilip otyrsyň aragyň haramdygyny. Olam saňa näme diýýär? Içiber, halal diýýär. Senem oň diýenini edip näme şuň halal diýen hökmüni aldyň? Sen käfir bolýaň we saňa hakyň garşysyna fetwa beren adamam näme? Seniň Rabbyň bolýar. Sen ony Hudaý saý, saýma, o seň Rabbyň bolýar. Düşündiňmi? Sen şony Rab saýdygyň bolýar. Näme babatyndan? Em höküm babatyndan, halal haram babatyndan. Halal etmek Allaň haky. Haram etmek Allaň haky. Allaň halal eden zadyna hiç bir kes haram diýip bilenok. Allaň haram diýen zadyna Hiç bir kesp haram diýip bilenok. Indi bir adam saňa hakyň tersine fetwa berdi we senem bilip görüp, näme, haky taşlap, şunuň beren fetwasyna eýerdiňmi, senem käfir, olam käfir. Sen şungalak zatlar etmeliler. Sen şu adamlardan bizar bolmaly. Sen şulardan ýigrenmeli, saplanmaly. Gördüň wagtyň bir ahun, bir işan, bir molla, bir mufti, hä? saňa hakyň garşysyna fetwa berýär, ýa-da umumy adamlara hakyň tersine gürleýär, hakyň tersine dawat etýär, sen ýigrenmeli şol adamy. Sen şolardan saplanmaly. Seniň dördünji saplanmaly zadyň näme? Endatlardan saplanmaly. Endat näme? Allatagala deňdeş görülýän zatlar. Seniň ýanyňda Allatagala deňdeş zatlar bolmaly däl. Allatagala bilen deň derejede tutulýan zatlar bolmaly. Walla, indi, bir adam bilesi gelýär. Men näme edemde, düşündiňmi, bir zady Alla bilen deňdeş tutdugym bolýar. Men näme edemde bir mahlugy Alla bilen deň tutdugym bolýar. Ulamalar açyklady. Bir zat, seň dine gelmekligiňden, dine gelmekligiňe sebäp, bir zat, seň dine gelmesizligiňe sebäp boldy dämi, şo eýýäm sen şony Alla ýalak gördügiň bolýar. Bir zat seň Haka gelmesizligiňe sebäp boldy dämi? Seň Haka gelmekligiňi näme gadagan edip dur? Senem Oňa itagat etýäň. Şondan aýryly bileňok, sen şony Alla bilen näme deň tutan zadyň bolýar. Mysal üçin, sen Yslama giresiň gelýär. Ejeň näme diýýär? Girme diýýär. Girseň närazydyryn diýýär. Sen näme etdiň? Şu ejeň närazy diýenligiň üçin, diýenligi üçin Yslamyň hakdygyny bilip durkaň geleňok. Şu ejeň eýýäm näme böwet bolup dur seň yslama näme girmekligiňe we senem şoňa itagat edip dursuň. Sen şoňa Hudaý diý, Alla diý, diýme o meseläni çözenok. Allatagala näme diýýär? Sen şony meň bilen deň gördüň diýýär. Düşündiňmi? Saňa öýtmeklik bolanok. Indi bu diýdigimiz näme? Indi sen bir zada haka geljek, dine geljek bolup durkaň, kimde kim saňa böwet boljak bolsa sen şolary depeläp geçmeli. Saňa ylym almak wäjip bolup dur. Sen ylyma gaýtjak bolýaň, ejeň narazy boljak bolýar. Taşlamaly. Ejeň razylygy saňa gerekgäl. Düşündiňmi? Sen sakal goýberjek bolýaň. Eneň-ataň senden narazy bolup dur. Eýýäm, sen şolaň närazylygyny taşlamaly. Seniň eýýäm Allaň senden närazy boljak bolup dur. Haçan-da, Allaň närazylygy bilen eneň-ataň razylygy garşy gelse, kimiňkini almaly? Allaňkyny almaly. Eýýäm eneň-ataň närazylygy näme edilýär? Alla üçin eneň-ataň närazy edilýär. Düşündiňmi? Emma şuny etseň Alla-da razy, ejeň-de razy, onda etýäň. Düşündiňmi? Emma şuny etseň Alla razy bolup dur we eneň-ataňam närazy bolup dur. Allaň razy bolup dur, şuny etseň hökümediňem närazy bolup dur. Biz kimi almaly? Kimiň razylygyny saýlamaly? Allaň razylygyny saýlamaly. Şuny etsem Allam närazy, ýöne hökümedim razy. Şuny etsem Allam närazy, ýöne enem-atam razy. Kim näme etmeli? Allaň närazy bolan zadyny taşlamaly, düşündiňmi? Emma, bir zat näme, seniň yslama, haka gelmekligiňden, mysal, eneň-ataň ýa dogan-garyndaşyň ýa malyň-abraýyň seň yslam dinine gelmekligiňe nä, gelmesizligiňe sebäp bolup dur, yslama girmekligiňe böwet bolup dur, senem şolar sebäp bil yslama girmän dursuň, eýýäm şolar seň Hudaýyň bolýar. Şolar seniň näme, Allaň bolýar. bolýar. Indi bu näme ýaňky dört sanak saplanmaly zat näme nefi diýen ruknyna la ilaha illallaň nefi diýen ruknyna baglanyşykl zatlar. Emma ikinji isbat diýen ruknyna baglanyşyklam ýene dört sanak zat bar. Sen dört zatdan saplanan bolsaň şu dört zadam bek etmeli. Birinji bek etmeli zadyň näme? El kasdu niýetiň bek etmeli. Niýetiň dürslemeli. Birinjisi näme? Bek etmeli zadyň niýetiňi dürslemeli. Olam, näil manyda niýetiňi dürslemeli? Seni näme bir zady etmekligiňe iterýän zat Allaň razylygy bolmaly. Sen namaz okajak bolýaň, şuňa seni iterýän zat Allaň razylygy bolmaly. Sen bir haramdan gaýtjak bolup dursuň, şu haramdan gaýtmaklygyňa sebäp bolýan zat Allaň razylygy bolmaly. Sen näme ýaňky zatlardan saplanaňdan soň indiden beýläk sen sap eýýäm, sap adam, ýaňky dört satyrdan saplandyň. Indiden beýläk näme, sen şu dört zada-da gaýym bolmaly. Dört zada talak berdiň, ondan arassalandyň, indi dört zada gaýym bolmaly. Birinji gaýym bolmaly zadyň, niýetiň päk bolmaly. Niýetiň dürs bolmaly. Bar eden zadyň halisan lillah bolmaly. Seniň haýyr-yhsan etmeklige iterýän zat näme, niýetiň Allaň yrzalygybbolmaly. Seni bela-beterlerden, haramdan, erbet zatlardan, Gaýtmaklygyňa iterýän zat Allaň razylygy bolmaly. Diňe niýetiň Allah bolmaly. Haýry etýäň, Allah üçin, ýamandan gaýtýaň, Allah üçin. Ikinji, sen indi saplandyň. Dogry dälmi? Ýaňky dört sany saplanmaly, butlaňdan, hudaýlaňdan, şu zatlaňdan, taňrylaňdan saplandyň. Indi näme etmeli? Sen bek etmeli zatlaň bar, isbat etmeli zatlaň bar. Birinjisi, ýagny niýetiňi düzlemeli. Ikinjisi näme? Seniň ýanyňda Alladan ýokarda söýülýän tagzymlanýan zat bolmaly däl. Seň ýanyňda iň ýokary söýülýän, iň ýokary tagzymlanýan Alla bolmaly. Söýgi ömek, söýmeklik, tagzymlamaklyk meselesinde hiç bir zat, näme, Alla bilen deňem tutulmaly däl we ýokarygam galmaly däl. Bir zady sen Allany söýşüň ýalak söýseň, bir zady Allany tagzymlaşy ýalak tagzymlasaň, sen müşrik bolýaň. Dinden çykýaň. Eýýäm sen söýmeklik, tagzymlamaklyk şirkine düşýäň. Sen, Müslim, dört zatdan saplandyňmy lä ilähe illallaň birinji rüknünde, lä ilähe illallaň ikinji rüknünde dört zada gaýym bolmaly. Birinji gaýym bolmaly zadyň, niýetiňi düzetmeli. Bar zadyň halysan lilläh edilmeli. Arassa Allaň ryzalygy üçin edilmeli. Ikinjem, şu seniň, näme, iman eden Allaň ýanynda, näme, Alla ýalyk söýülýän, tagzymlanýan zat bolmaly. ejeň bolsun, kakaň bolsun, kim bolsa şo bolsun, perişde, pygamber bolsun, söý, syla, tagzymla, ýöne Allatagalaň söýgüsinden geçmeklige aňarda dursun, Allany söýmekligiň bilen olary söýmeklik hatda deňem bolmaly däl, pes bolmaly. Düşündikdämi? Üçünji bolmaly zat näme? Gorky. Eýem sen söýdüň Allany we hiç birinem Alladan ýokarda söýeňok we Alladan deňem söýeňok. Allaň söýgüsinden pesde. Edil şoňňalak, Allany gorkuşyň ýalyk hiç bir zatdanam sen gorkmaly däl. Düşündiňmi? Bir zatdan gorkyň, näme, Allaň Alladan gorkuşyňdan aňyrda durmaklygy aňyrda dursun, hatda Bir zadyň gork, bir zatdan gorkmaklygyň bilen Alladan gorkmaklygyň hatda deň bolmaklyga, deň tutulmaklyga-da näme, haky ýok. Eýýäm, Alladan gorkuşyň ýadak bir zatdan gorksaň, eýýäm sen gorky şirkine düşýäň. Düşündiňmi? Alladan gorkuşyň ýadak bir tümmekden gorkdyň, bir öwlüýäden, pirden, jyndan gorkdyň, eýýäm sen dinden çykýaň. Düşündiňmi? Hatda ýüregiňde bolan gorkam näme, Alladan bolmaly. Alladan gorkuşyň ýadak Hiç zatdan gorkmaly däl. Dördünjisi näme? Umyt. Umyt arzuwyňy bir Alla baglamaly. Nämä ýetmeklik isleýäň, şony Alladan umyt etmeli. Näme bela-beterlerden saplanmak isleýäň, goranmak isleýäň, ony diňe Alladan umyt etmeli. Gowulyga ýetip, ýetmeklik üçin we erbetliklerden saplanmak, goranmak, saklanmaklyk üçin hiç bir zatdan umyt etmeli däl. Diňe Alladan umyt etmeli. Näme gowulyga ýetesiň gelýär, bir Alladan umyt et. We näme erbetliklerden saplanyp saklanasyň gelýärmi, bir Alladan umyt et, başga hiç bir zatdan umyt etme. Indi bu näme? Iki sanak nämesi? Rukny. Lä ilaha illallah manysyny aldyk. Olam näme eken? Alladan başga hiç hiç bir zada ybadat etmeklik bolanok, çünki ýeke-täk ybadat etmeklige hakgyl, mynasyp, näme, ybadaty mahsus bir Alla, Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň hiç birem, näme, ybadata haky ýok, düşündiňmi? Şonuň üçin adamlar tarapyndan ýerde-gökde bir zada ybadat ediläýenem bolsa, olara ybadat etmeklik batyl, nahak, düşündiňmi? Ýeke-täk ybadete hakyl bir Alla. Alladan başga hiç bir zada ybadat etmeklik bolanok. Oňam iki sütüne wada edip. Düşündiňmi? Birinji sütüni, näme, nefi diýdik, onam türkmençe açamyzda, açyklamyzda, seniň, näme, sen Alladan başga ybadat edilýän zatlaryň hemmesinden saplanmaly diýdik. Ikinji rüknüne isbat diýdik, onam türkmençe aýdamyzda, sen bir Alla ybadat etmeli diýdik. Oňam hersiniň, näme, giňişleýin aýdamyzda, dörtnemesi bar eken. We şu La ilahe illallah sözünde ýene bir iki sanjak zady açyklap gezmeli, olam La ilahe illallahyň manysyna ýene iki sanak zady açyklalyň ondan durýas. Olam La ilahe illallahyň manysy näme diýdik? Ýeke-täk ybadat edilmeli Alla diýdik. Dogry dämi? Indi şu ýeke-täk ybadat edilmeli Alla, Alladan başga hiç bir zada ybadat etmeklik bolanok. Çünki ýeke-täk ybadaty hak kyl Alla diýdik. Dogry dämi? Şu sözlemimiziň içinde iki sany söz açyklamaly. Ol hem Alla sözüniň we ybadat sözüniň manysyny açyklamaly. Alla diýmek näme, ybadat diýmeklik näme? Düşündiňmi? Köpçülikleýin şu wagt sopylar tarapyndan näme ýaýradylýan tebsir näme? Alla sözüniň manysy näme diýlende näme diýip açyklaýarlar? Ýaradan, halk eden diýýärler. Ýagny Allatagala dan başga näme ýaradan ýok, Alladan başga rysk berýän ýok, Alladan başga näme ýeriň ýüzüni dolandyrýan ýok diýýärler. Dogry, ýaňky zatlar bir Alla etýär düşündiňmi? Ýaňky zatlar Alladan başga hiç bir kişi edip bilenok. Ýöne Alla sözüniň gönümen manysy o däl düşündiňmi? Dogry, Alladan başga ýaradan ýok, Alladan başga rysk berýän ýok, Alladan başga ýeri gögi dolandyrýan ýok, emma gönümen Alla sözüniň manysy o däl düşündiňmi? Mabut diýmeklik näme? Çokunylýan diýmeklik. Çokunylýan diýmeklik näme? Ybadat edilýän diýmeklik. Düşündiňmi? Ýani Allah sözüniň manysy ybadat edilýän zat, çokunylýan zat diýmeklik. Düşündiňmi? Ýaradan ýa rysk berýän diýmeklik däl. Ýaratmak, rysk bermek Allaň haky, dogry. Oňa şek-şübhe ýok. Ýöne Allah sözüniň manysy o däl. Allah sözüniň manysy ybadat edilen. Allaň sözi, Alla sözüniň manysy ybadat edilýän, çokuny edilýän, çokunylýan diýmeklik bolsa, onda Alladan başga, hä, hiç bir mahlugyň ybadat etýän, çokunýan zady bolmaly däl. Onda mahluklar Allatagala ybadat bilen gatnaşýan bolsa, onda ybadat diýmeklik näme? Her bir buýrulan zady, ýagny Alla tarapyndan her bir buýrulan zady Alla üçin etmeklik näme? Ybadat. We Alla tarapyndan Her bir gadagan, haram edilen zatdan Alla üçin gaýtmaklygam ybadat. Düşündiňmi? Gysgaça aýdamyzda, ybadatyň manysam näme bolýar? Şu bolýar. Mysal, Alla tarapyndan buýrulan zat näme? Namaz. Biri namaz okaýar, iliň gözi üçin. Ybadat diýilýärmi şunka? Ybadat diýilenak. Biz näme diýdik ybadatda? Alla tarapyndan buýrulan zady Alla üçin etmeklik diýdik. Emma bu iliň özi üçin etýär. Buýrulan zady etýänem bolsa, buň diýýän zady, etýän zadyna ybadat diýilenem. Sadaka bermeklik, ybadat-mybadat däl. Buny biljek bolsak, seretýäs, Allah sadaka etmekligi buýurdymy, buýurmady? Buýurdy. Indi bir adam sadaka berýär. Göni sadaka berenligi sebäpden buňa ybadat diýibilýäsmi? Ybadat diýip bilmeýäs. Sebäp diýseň, ybadat ybadat boljak bolsa näme etmeli? Birinji gün Allah tarapyn buýrulan bolmaly we şo buýrulan ybadat kim üçin etmeklige buýrulan bolsa, şoň üçin yglan edilen bol. Indi buýrulan ybadatlar kim üçin edilmeli? Allah üçin edilmeli. Indi bir adam sadaka berýär. Jomart diýdirmeklik üçin. Buň ybadatyna ybadat diýlenak. Eýýäm bu ybadaty kim üçin etmeklik buýruldy? Allah üçin. Olam oň üçin etmedi. Näme? Jomart, el açyk diýdirmeklik üçin etdi. Emma biri sadaka berýär, näme? Allah üçin. Sogap umyt edip. Rahmet umyt edip, jennet umyt edip, bunuň sadakasyna näme? Ybadat diýilýär. Ine, edil şoňňaly Allah tarapyndan haram, gadagan edilen zatlardanam Allah üçin gaýtmaklyk ybadat. Mysal alýas, bir adam arak içenok. Näme üçin içenok? Gastridim bar diýýär, aşgazanym agyrýar diýýär. Şoň üçin içenok diýýär, gutulsam içjek diýýär. Bu indi arak içmän dur. Buňa ybadat diýemzok. Bu içýän bilen deňşärik günä. Emma bir adam arak içen ak, näme üçin içeň ak diýýär soň? Allah haram etdi, şoň üçin içem ak diýýär. Şu haram diýlen zady, şu aragy içmeýänligim üçinem Allahdan sogap umyt etýän, ýagny buňky ybadat, düşündiňmi? Bir adam çilim çeken ak, näme üçin çekeň ak? Demim gysýar diýýär, şoň üçin çekem ak diýýär. Bu çekýän bilen günäsi şärik, düşündiňmi? Emma bir adam çilim çeken ak, soraýar, näme üçin çekeň ak? Allah haram etdi, şoň üçin çekem ak diýýär. Buňa eýýäm sogap diýilýär. Bir adam zyna eden ak. Näme üçin zyna edeň ak diýäs bolýa näme zyna etmäne adam tapmadym şoň üçin edeň ak diýä bu zyna etmeklik bilen edeniňki bilen muň günäsi desseň bir adam zyna eden ak näme üçin zyna edeň ak diýäs diýä Allah haram etdi şoň üçin edem ak düşündiňmi şu zynadan saklanýanym üçin men Allahdan sogap umyt etýän diýse ana buň etýän zat ybadat şoň üçin ybadat näme eken bir zat Islendik bir zat, dil taýdan edilýän bolsun, beden taýdan edilýän bolsun, ýürek taýdan edilýän bolsun, içiň bilen edilýän bolsun, daşyň bilen edilýän bolsun, şu Allah tarapyndan buýruldym etmekligi, şony Allah üçin etmeklik näme? Ybadat. Ýa wa ýadanym, dil taýdan edilýän bolsun, beden taýdan edilýän bolsun, ýürek taýdan, ýa içiň bilen, ýa daşyň bilen, şu zady Allah Tagala etmekligi gadagan etdimi? Allah üçin şu gadagan edilýän zatdan näme? Saklanmaklygam näme eken?